Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի եթերը շարունակում է Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Լյուդմիլա Ազատյանը։ Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարը շարունակում է ներկայացնել անհատների, ովքեր իրենց կյանքն ու ստեղծագործականներու ժանվիրել են հերոստատեսության կայացման գործին։ Մեր այսօրվա հյուրն այդ նվիրյալներից է։ Կարծում եմ դուք անմիջապես կճանաչեք նրան իր ձայնից, որովհետև արդեն շուրջ 2.5 տասնամյակ է, ինչ նրա հեղինակային հաղորդումները մեր երեկոները լցնում են մշակութային շնչով, ծանոթացնում գրական աշխարհի անցուդարձին ու ամեն անգամ մտորելու նյութ տալիս։ Խոսքն իհարկե Համլետ Մարտիրոսյանի մասին է։ Նա հերոստատես Ուսումնասիրություն է եկել թատրոնից, աշխատել է Զանգեզուրի, ապա Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Նրա կենսագրությունն ուսումնասիրելիս ես հանդիպեցի մի հետաքրքիր փաստի։ Պարզվում է Արցախի մայր թատրոնում նա աշխատել է 1992-94 թվականներին, պատերազմի տարիներին։ Առաջարկում եմ անմիջապես անցնել հարցազրույցին ու ողջել, միթե թատրոնն աշխատում էր այդ տարիներին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ խնդրում եմ հենց այս հարցից է սկսենք։ Աշխատում էր թատրոնն այդ օրերին եւ ինչ էիք անում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես նույնպես ուզում եմ ռադիոն կնդրին բարևել եւ ասեմ, որ ես այդ տարիներին աշխատում էի Հովանես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանում որպես տնօրեն, քանի որ գրադարանը ավերված էր, ես պետք է վերականգնեի գրադարանը։ Բայց դրան զուգահեռ նաև թատրոնում երեկոները ներկայացում էի խաղում։ Այդ ժամանակ նախարարը հանձնարարել էր, որպիսի ժողովրդի բարոյա հոգեբանական բարձր բային հա ոգին պետք է ներկայացում բեմադրվեր եւ մենք կար ժամանակում բեմադրեցինք ներկայացում աղջիկը փեսացու է փնտրում կատագերգությունը եւ պիտի ասեմ որ 10 օր այդ ներկայացումը խաղացինք անշլակ դալիճում։ Լեփլեցուն էր դալիճը եւ դալիճի հանդիսականների եսից ավելին զինվորականներ էին։ Ես բեմից երբ նայում էի նրանց բերանից բարձրացող դուրս եկող այդ գոլորշուն բուղը, այդպես ասեմ։ Անթրաշ տղամարդիկ ավտոմատներով Դա մի տեսակ մարդու վրա զարզանդ է գալիս այդ տեսարանից։ Բայց միևնույն ժամանակ ներկայացման ավարտին, երբ այդ մարդիկ ծափերով, օվացիաներով դիմավորում էին դերասաներին, որից հետո նստում էին ավտոմեքենաները եւ մեկնում դիրքեր, մարտակերտ։ Ներքի մի մեծ բավականություն էր մեջ արտանում, որ տղաները հաստատ չեն զոհվելու, որովհետեւ այդպիսի խանդավառությամբ ռազմաճակատ մեկնող մարդը չի կարող զոհվել։ Էնպես որ եղել է, երբ ինքնաթիռը եկել ռմբակոծել է Ստեփանակերտը, եւ մենք մտածել ենք, որ այլևս այսօր ներկայացում չենք խաղալու, որովհետեւ մարդիկ երևի հիմա տոմսերը իդ կտան, բայց հանդիսականները պահանջեցին, որ մենք խաղանք ներկայացում։ Նույնիսկ կամահարանքով ասում են, դե ինքնաթիռը եկավ ռմբակոծեց, բրծավ, էլի հիմա ինչ է եղել։ Կյանք շարունակում է ներկայացումը խաղացել։ Բայց դա ինչու է բացատրվում մարդկանց այդ տրամադրվածությունը պատերազմի տարիներին։ Միշտ էլ այդպես է լինում, թե Ինչ թվում է մարդիկ ողջավորության կարիք էին զգում ընկճվածությունը մարդկանց մեջից, հուսահատությունը, հիաստափությունը վանելու համար քաղաքում այդ ժամանակամիջոցում էլեկտրաէներգիա չկար, բայց երկու ժամով թատրոնի թաղամասին, թատրոնին էլեկտրականության մատակարարում էին, որpիզի մենք ներկայաց արտասյուն խաղանք։ Դա էլ բավականին լավ առիթ էր այդ թաղամասում ապրող մարդկանց համար, ովքեր այո, կենցաղային բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Բայց պիտի ասեմ, որ մոտակա թաղամասերից մարդիկ տներից աթոռները վերցրած գալիս էին ներկայացում դիտելու։ Դալիճում տեղ չկար։ Երևի թատրոնն այդ ժամանակ բնականոն խաղաղ կյանքի հետ կապող թելեր, որոնք մարդիկ Այո, ինչու՞ չէ, նաև նոստալգիկ բաներ կային մարդկանց մեջ արտանանում էր խաղաղ ժամանակների այդ պատրանքը, Նաև ողջավորություն, որ եթե այսպիսի պայմաններում թատրոնը աշխատում է, նշանակում է հաղթանակը հեռու չէ եւ այդպեսին է այդ ժամանակ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք հեղինակել եք շատ հաղորդումներ՝ Գիսաստղ, Իրիկնաժամ, Ասուփ, Հավերժի ճամփորդներ, Գրադարակ, Կիրակնորյա կինոդահլիճ եւ այլն։ Կա որևէ հաղորդում, որն առավել թանկ էր ձեզ համար։ Պետք է ասեմ, որ իմ յուրաքանչյուր ծրագիրը ինձ համար շատ սրտամոտ էր, որովհետև յուրաքանչյուր ծրագիրը մտահղացումից սկսած ես մանրակրկիտ ամեն ինչ պլանավորում էի եւ գիտեի որտեղից եմ սկսել ուր եմ գնում նպատակս որն է բայց այդ հաղորդաշարերի մեջ իհարկե յուրաքանչյուրը յուրովի հետաքրքիր էր ինձ համար եւ ողջավորության առումով հետաքրքիր էր Ասուկը շատ էի սիրում, որովհետև շատ ռոմանտիկ ծրագիր էր Ասուկը։ Համաշխարհային պոեզիա, երբարվեստի գոհարներ։ Գոհարներ, նո, ինչ չէ, որ գոհար էր լինում, բայց այնուամենայնիվ գեղանկարների վերլուծություններ, պատմություն այդ գեղանկարի հետ կապված հետաքրքիր, նաև երաժշտական աշխարից հրաշալի երկերի ընտրություն։ Մի խոսքով ինքը հետաքրքիր էր իր ձևի առումով, եւ ինքնատիպ էր, եւ բացառիկ դա Արցախյան հերոստատեսյան, այսպես հիմա մոդայիկ բարգա բրենդը։ Բրենդը ես կանվանեի, որովհետև այդպիսի ծրագիր գոյություն չունի եւ ոչ մի հերոստատեսությամբ։ Դա իմ երեխան էր, այդպես ասեմ։ Դե բայց ինչ-ինչ պատճառներով ցավոք եթերից հանվեց։ Քանի տարի եթերում մնաց։ Երևի մի 3-4 տարի չեմ հիշում հիմա։ Ձեր բոլոր հաղորդումները թեմատիկ առումով մոտ են իրար։ Դա ինչի հետ է կապված, որովհետև դուք գրականության մարդ եք, թե ուղղակի այդ բնագավառի խնդիրներն են ամենաշատը ձեզ հուզում։ Ես երբեք իմ կյանքում չեմ արել այն, ինչից գլուխ չեմ հանել, եւ լրագրության ասպարեզում նկատի ունեմ։ Երբեք գյուղատնտես հերոստատեսության մասին հաղորդումներ չեմ պատրաստել իմ 25 տարիների ընթացքում հերոստատեսությունում աշխատելիս, որովհետև գյուղատնտեսության գախնիկներին լավ չեմ տիրապետում այնքանով սիրողական մակարդակով, իսկ ես երբեք ինձ ցույց չեմ տա եթերից սիրողական մակարդակով հաղորդում հերարցակել։ Դրա համար ես անում էի եւ անում եմ այն, ինչին քիչ թե շատ տիրապետում եմ։ Դրա համար էլ հիմնականում ծրագրերս լինում են մշակութային ոլորտի, դա կլինի լինի կինոարվեստ, գեղանկարչություն կամ գրականություն։ Ունեք երազած հաղորդում կամ անհատ ում հետ կցանկանայիք հարցազրույց վարել։ Պատկերացրեք, որ երազանքս եղել է Շարլ Ազնավուրի հետ հարցազրույց ունենալ, բայց ցավոք սրտի նրան հանդիպելիս չկար այդ ժամանականակը, այդ հնարավորությունը, ընդամենը մի 5 րոպեի չափ ենք զրուցել։ Բայց դե դա էլ, ինչպես ռուսերեն ասում են, իտո խլեբ դա էլ հաց է, այնքանով որ 38 տարի սպասել եմ այդ հանդիպմանը Շարլազնավորի հետ։ Բայց այդպես չէ։ Իսկ հաղորդում։ Իսկ հաղորդում երազել եմ եւ դրա փորձը կար բեմադրել եմ հերոստաներկայացում փորձնական որպիսի հերոստատեսչյան ղեկավարությունը տեսնի թե ինչ եմ անում ինչպես եմ անում մի պայմանով որ հավանելու դեպքում ինձ կտան հնարավորություն եւ ես յուրաքանչյուր շաբաթ օր երեկոյան կես ժամով պարտադիր ներկայացումներ կբեմադրեմ հերոստատեսչությամբ այսինքն հերոստատի տողը տանը կնստի եւ շաբաթ երեկոյան կմիացնի մեր հերոստալիքը ու կդիտի ներկայացումներ, հերոստաթատրոն։ Ուզում էի դա հիմնադրել։ Դե առաջին փորձը եղավ, բայց դարձյալ բայց Բացից հետո ֆրանսիացիք Փարիզն են դեղավորում։ Էնպես որ դա կիսատ մնաց։ Անցնենք այսպես գրական ձեր ստեղծագործություններին։ Ասում են, որ բոլոր արվեստագետները ինչի մասին էլ գրեն, ի վերջո իրենք իրենց մասին են գրում։ Համամիտ եք այդ մտքին։ Միանշանակ, որովհետև եթե Լեոնարդո դա Վինչի Մոնալիզա է նկարում, եւ այսօր շատերը շահարկում են դա, որ իբր բարձել են, որ Մոնալիզայի դիմանկարի տակ Լեոնարդո դա Վինչին իրեն է վրզնել, ապա ում պիտի վրզներ չէ որ մոնալիզան դա լեոնարդո դա վինչիի իդեալն է իդեալական կերպարն է իր մտահղացումն է բնականաբար այդ գծերի մեջ ինքը պետք է լիներ արդյունքում սևակի խոսքերից մեջբերեմ ասում է եթե ընթերցանության մեջ չկա հեղինակի ներկայությունը այդ ստեղծագործությունը թույլ է այն առումով որ յուրաքանչյուր նախադասության մեջ մտածողությամբ հոգեբանությամբ հեղինակը ներկայացնում է իրեն դա այդպես էլ պետք է լինի ուրիշ կերպ լինել հնարավոր չի։ Բնականաբար հաջորդ հարցս. դուք հեղինակ եք 10 գրքերի։ Հետաքրքիր է ձեր հերոսներից ո՞րն է առավել շատ հենց ձեզ մարմնավորում։ Ես պիտի ասեմ, որ հիմնականում ես իմ ստեղծագործությունները գրում եմ առաջին դեմքով, թեպետ թյուրեմացաբար շատ ընթերցողներ կարծում են, թե ես ներկայացնում եմ իմ կյանքը բայց ես իմ կյանքը չեմ ներկայացնում, ուղղակի առաջի դեմքով եմ պատմում, որպեսզի դա լինի շատ ավելի հավաստի։ Թեպետ առաջի դեմքով պատմելու դեպքում շատ ավելի բարդ է հեղինակի համար պահպանել անկեղծությունը եւ գրական այն սահմանագիծը գրականության եւ հոգու կողոպտման։ Հեղինակը չպիտի կողոպտի ներքին աշխարհը։ Եսը դա դեռ չի նշանակում, թե ես դա Համլետ Մարտիրոսյանն է։ Ոչ, դա կերպար է, որտեղ իհարկե կան նաև յանքի ինչ-ինչ խնդիրներ, դրվագներ, շտրիխներ, որոնք անցել են իմ հոգու պրիզմայով։ Առաջի դեմքով եմ ներկայացնում, բայց ինձ շատ ավելի սրտամոտ կերպարը պատմվածքների մեջ ասեմ թե վիպակի, ես ծնողներս եւ իմ մահը վիպակի հերոսն է շատ ինձ հրտամոտ, որովհետև այդ վիպակի մեջ շատ է իմ կյանքի հանդեպ ունեցած մտածումը, փիլիսոփայությունը, այդպես ասեմ։ Այդ վիպակի մեջ ես շատ կամ։ Մեկ էլ Թերեզա, Տրեզորը եւ մահը վիպակը, երևի թե կարազնացնեի։ Եթե մեր ռադիոլսողը ծանոթ չէ, ապա ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ իրոք շատ հաջողված, շատ անմիջական, զգացմունքային ինչ որտեղ պատմվածք է ես ծնողներս եւ իմ մահը պատմվածքը, որը կարդալուց չես կարող անտարբեր այսպես թերթել ու անցնել։ Շնորհակալություն։ Դե իսկ ընդհանրապես նաև երբեմն լինում են զանգեր ասեմ Facebook-ում ինձ ընթերցողներից երբեմն գրում են թե ինչու ձեր հերոսները միշտ վատն են, չկա այնպիսի մի հերոս, որին փորձես նմանվել։ Շատ հանգիստ եմ ընդունում, որովհետև իսկ ինչ պարտադիր է որ իմ հերոսը լինի շատ դրական, որպիսի նրան նմանվեք։ Եթե իմ հերոսը բացական է, եւ դու ձգտում ես նրան չնմանվել, արդեն նշանակում է, որ ես խնդիրս կատարում եմ կամ կատարել եմ, այդպես ասեմ։ Google-ին հարցրել են, թե ինչու դրական կերպար չունեք, ասեց, իմ դրական կերպարը ծիծաղն է։ Հիմա ինչ կա որ կարող է եւ իմ դրական կերպար չունենամ, բայց այդ բացականի միջոցով ուզում եմ ընթերցողին ասել, որ չի կարելի այսպեսին լինել։ Այսինքն միայն այս կամ այն գիծը գովելով չէ, որ կարող ես քարոզել այս կամ այն արարքը, գործը։ Իմ վերջին այս ոչուր գրքույկը որ լույս տեսավ, մոմերը իզուր են հայրվել մեղքերիս համար, դա հայրական օջախի սրբության, ծնողների հանդեպ ունեցած սիրո ու նման բարձր արժեքների գովքն է անում, բայց ցույց է տալիս, որ այդ արժեքների բացակայության կորստի դեպքում մարդը հոգեպես դեգրադացիա է ենթարկում եւ այդ մարդը չի կարող գոյատևել այս աշխարհում։ Լինի դա ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Եվ հետաքրքիր է, որ ձեր բոլոր ստեղծագործություններում հայրական օջախի ներկայությունը կա։ Ինչի է դա պայմանավորված։ Այդ նույն Մոմերեի Զորեն Արյուլ մեղքերիս համար վիպակի մեջ կա մի նախադասություն, որը տվյալ վիպակի բանալին է, բայց նաև երևի թե ինձ համար կրեդո է։ Յուրաքանչյուր մարդու համար աշխարհի կենտրոնը իր հայրական օջախն է, եւ հայրական օջախը այն կետն է, որին հենվելով նա կարող է պատտել երկրագունդը։ Ահա այս ամենի շուրջն է պատտվում իմ պատմվածքասեմ կամ ստեղծագործությունը, որովհետեւ եթե չկա ընտանիք, չկա բարոյական արժեք, ազգը, մարդը մարդն էլ հասարակության ներկայացուցիչ է, ներկայացնում է ինչ-որ մի ազգ, ազգը գնում է կործանման այս դեպքում։ Ուրեմն արժեքների արժեքը, սրբության սրբոցը ընտանիքն է։ Իսկ կարող եք ասել, թե ներկայում ինչ ստեղծագործության կամ գրքի վրա եք աշխատում։ Ասեմ, չնայած չեմ սիրում գախնիկներ բաց անել, մինչև որ պատրաստ չի լինում տվյալ ստեղծագործությունը, չեմ ասում, բայց քանի որ Յուլիա քեզ առանձնահատուկ եմ արգում, ասեմ, որ ներկա պահին աշխատում եմ արվեստաբանական մի գրքի վրա, որտեղ պիտի լուսաբանվի կերպարվեստի պատմության հետ կապված կնճռոտ խնդիրներ, հարցեր, եւ ես կարծում եմ դա արվեստին, գեղանկարչությանը նվիրված առաջին լուրջ աշխատանքը կլինի հրատարակված մեր մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այսինքն Արցախում առաջին այդ բնույթի գիրքը պետք է լինի։ Դե տեսնենք, երբ կհաջողվի գործը գլուխ բերել։ Բայց ինձ թվում է պետք է լինի բավականին հետաքրքիր գիրք Պարոն Մարտիրոսյան, գրականության մեջ ով եղավ ձեր ուսուցիչը։ Դժվարանում եմ այդպիսի հարցի պատասխանել, որովհետև անպայման Բաքունցից սովորել եմ, անպայման Չարենցից սովորել եմ, Հեմինգուեից սովորել եմ, Սարոյանից սովորել եմ, Կուրտ Վանեգուտից սովորել եմ։ Այսինքն, ասելիքս այս է, որ մարդ որքան շատ է ընթերցում այլ հեղինակների, յուրաքանչյուրից մի բան սովորում է անպայման։ Ինձ նաև մեծապես օգնել է կինոարվեստը։ Ես դա չեմ ཐակցնում, կինո արվեստը դա յուրօրինակ դպրոց է եղել իմ կյանքում, արվեստի նկատմամբ իմ գիտելիքները, իմ անկալումները դրսևորելու համար։ Կինոն դա մեծ դպրոց է եղել իմ կյանքում։ Իսկ ձեր կյանքում ձեր ստացած ամենաազդեցիկ, ամենաբանական խորհուրդը, որով դուք առաջնորդվել եք եւ որը կփոխանցեիք ձեր սերունդներին։ Դարձյալ հայրական օջախի հետ կապված պետք է լինի իմ խոսքը հայրենի հողի հետ կապված պետք է լինի։ Ես երբեք չեմ կարողացել ընկալել այն մարդկանց բացատրությունը, ովքեր հայրենիքից հեռացել են, ասենք Միացյալ Նահանգներ կամ Հոլանդիա եւ այլն, այլ, եւ դա բացատրում են ասելով թե մութուց ցուրտ տարիներ էին։ Եղբայր ես Ստեփանակերտում ապրել եմ եւ 17 օր հաց չեմ կերել եղել է այդպիսի նաև իմ կյանքում շրջան, բայց ես երբեք չեմ մտածել Արցախը թողնելու մասին։ Էնպես որ ամեն ինչից վեր պետք է գնահատել հայրենի հողը, երկիրը, եւ ես երբեք չեմ սիրում այն մարդկանց, ովքեր ասում են «էս երկիրը»։ Ինչ է նշանակում «էս երկիրը»։ Դա քո երկիրն է, իմ երկիրն է, ոչ թե «էս երկիրը»։ Ուրեմն հայրենի հողի նկատմամբ, իսկ հայրենի հողի վրա գտնվում է քո օջախը, քո հայրական տունը, այդ ամենը պետք է բարձր գնահատել։ Կյանքը իմաստավորվում է իմ կարծիքով այդ ամենի շնորհիվ։ Եթե դրանք չկան, կան այդ արժեքների արժեքը։ Կյանքը անիմաստ մի ընթացք է։ Իմաստավորելու համար հարկավոր է գնահատել այդ ամենը։ Որն է ձեր ամենամեծ մտահոգությունը։ Երբեմն ապրում եմ անկեղծիթի ասեմ հուսահատության պահեր, մենությանս պահերին մտածում եմ եւ հուսահատությամբ է բարվում հոգիս։ Երբ մտածում եմ, որ այսօր քիչ մարդ է գիրք ընթերցում, մի տեսակ մարդիկ չտեսությամբ տարված համացանցից դուրս չեն գալիս, ինչ հիմնարկություն մտնում ես, եթե համակարգիչ միացած է անպայման Facebook-ի մեջ են կամ մեկ այլ ցանցում տվյալ աշխատակիցները այս չտեսությունը ինձ զայրացնում է եւ հիասթափեցնում է որովհետեւ համացանցը համակարգիչ ինքը գործիք է ընդամենը բայց չի կարելի այդ աստիճան տարվել դրանով գիր գրականությունը մի կողմ թողնել որովհետեւ համացանցով չի կարելի գիտելիքներ ստանալ գիտելիք ստանալու համար հարկավոր է գիրքը կարդալ գրքի տված եւ նստված թողած լրիվ ուրիշ է համացանցում ընդամենը ինֆորմացիա ստանալու համար է համացանց։ Իմ մտածումը այսպեսին է, եւ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ քիչ են կարդում, դա էլ հիաստապեցնում է ժամանակա ժամանակ մտածում եմ, իսկ ինչի համար եմ գրում եւ ինչի համար է Սահյանը գրել, Չարենցը գրել, Մյուսը գրել։ Մանավանդ որ երիտասարդ սերնդի մոտ նկատում եմ այդ բացերը, որ ակնառու է, Չարենցի պոեզիային ցանոթ չեն, Սահյանին չգիտեն, Մյուսին չգիտեն, չգիտեն բայց նաև ուզում եմ հավատալ, որ հերու չէ այն ժամանակը, երբ մարդիկ համակարգչից կամ համացանցից կհոգնեն կամ գիտակցաբար կմոտենան, այսինքն կվերանա այդ չտեսությունը եւ համացանցից կօգտվեն այն դեպքում, երբ դրա կարիքը կա, երբ դա պետք է։ Այլ ոչ թե առավոտից իրիկում կմնան համակարգչի դեմը նստած։ Այդ ժամանակ նորից կվերականգնվի ընթերցանությունը, մարդիկ նորից կհասկանան գրքի արժեքը եւ մարդը կենթանուց տարբեր վերաբերում է հենց դրանով, որքան ներքին աշխարհը նրա հարուստ է, այնքան փորձում է կյանքը իմաստավորել, մի բան ավելացնել կյանքին, մի բան թողնել իր երեխաներին, որպեսզի նրանց ապրած եւ անցնելիք ճանապարհը լինի շատ ավելի թեթև ու գեղեցիկ, քան եղել է իրենը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ մենք շնորհավորում ենք ձեզ հերթատեսության 30-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իմ հյուրը հերոստալրագրող արձակագիր Համլետ Մարտիրոսյանն էր։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք։ Մնացեք խաղաղությամբ։